فلا مذل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan da ne farka. masallacin alusunna na garin zaɗero a ƙaramar hukumar rini jihar katsina najeriya inda muke tunatar da kawunan mu a cikin littafin muwadda ta imam malik ibn anas idan ba manta ba makon da ya gabata mun je ƙarshen babi na takwas a cikin kitabus sana a ƙarshen hadisi na biyar. da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a babi na tara a cikin kitabu salatin jama'a hadisi na 316 babi na tara yana cewa babu rukusati fi salati fi thawbil wahid wannan babi zai karantar da mu rukusa rangwamen da aka yi fi salati fi saubil wahid akan yin sallah da tufafi guda abinda ake nufi da yin sallah da tufafi guda kamar yadda muka sani larabawa a wancan lokacin galibin tufafinsu guda biyu ne zannuwa ne guda biyu suke amfani da su sukan ɗaura ɗaya kamar yadda mata ke daura zani shi kuma ɗayan sai a kawo shi sai a yafa shi to kaga tufafi biyu kenan to wani lokaci saboda yadda saboda talauci da kuma bamu za ka yi samun mutum tufafin guda ɗaya ke gare shi guda ɗaya ke gare shi to sai wannan babin zai karantar da mu cewa shari'ar musulunci ta yi rangwame a iya sallah da tufafi ɗaya ba lalle sai tufafi biyu ba sawa'un wanda zai yi sallan nan yana da tufafin guda biyu ya yadda ya amfani da guda ɗaya ko ko guda ɗayan kawai ke gare shi shari'a dai ta rangonta babu laifi a iya sallah da tufafi guda ɗaya wannan shi ne abinda babu zai karantar da mu sannan kuma hadisan da za mu karanta a cikin babin daga su ne malamai suka yi baɗin al'auran namiji a cikin sallah wadda take zama wajibi ya rufe ta in zai yi sallah kamar yadda za mu gani a cikin babin to hadisi na farko wanda malam ya kawo a wannan babin wanda kuma shine hadisi na 316 قال عبيد الله حدثني يحيى an malikin an hisham ibn urwata an abihi al'umar ibn abi salamata annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahidi mushtamilan bihi fi baiti ummi salama wa bi an tarafaihi ala atiqaihi imamuna maliku ya karɓi wannan hadisin daga malaminsa hishamu ɗan urwa ana bihi shi kuma ya karɓo a wurin mahaifinsa al'umar ibn abi salamata shi kuma ya karɓo daga umar ibn abi salamata umar ibn abi salamata sahabi ne kuma yana daga cikin kananan sahabbai yana cikin agololin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta wajen umar salama shi ɗan gidan abu salama ne kun san bayan abu salama ya rasu manzan Allah ya auri umar salama kuma a lokacin tana da 'ya'ya ƙanana da yawa to shi wannan umar ɗin yana cikin 'ya'yanta an haife shi a habasha lokacin da aka yi hijira din nan da yake umu salama da abu salama suna cikin wanda aka yi wannan hijira da su zuwa kasar habasha a shekara ta biyu to yana cikin wanda aka haifa a can kasar habasha din a shekara ta biyu bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina a lokacin khalifancin na aliyu ya rada shi gwamna a bahrain sannan ya rasu shekara ta tamanin da uku a madina bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan umar ibn abi salamata yake ba mu labarin cewa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fi thawbin wahidin yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da tufafi guda falle daya na wannan zannuwa guda biyu din to sai yace mushtamilan bihi yayi lage da shi fi baiti ummi salama ci ya ga shi yana sallah a ɗakin Ummi salama mahaifiyarsa kenan wabi'an tarafaihi ala atiqaihi ya dora geffan wannan mayafi nashi akan sa guda biyu albaji ɗaya daga cikin malumma wanda suka yi mamuwar sharhi ya yi bayanin cewa abinda wannan sahabi yake nufi shine kun ga ai falle zane haka yana da gefa guda biyu na dama da na haku. to yadda manzo Allah ya yi shi ne sai ya ɗauro shi ta nan baya zanen yana daga nan baya haka to wannan gefen na dama shi ne sai ya ɗauko shi sai ya biyo da shi nan ta kasan kafa ta ƙasan hannunsa mun fahimta wannan na haushi kuma aka ɗauko shi aka shigo da shi ta nan baya sai aka haɗa su a nan baya sai aka ɗaure mun fahimta to haka shi ne lagen da ya yi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to kaga wannan zai ba mutum dama ya iya daga hannuwansa domin akwai kurman lage wanda an hana shi mutu shi a can baya ina ci shi ne mutum ya yafa mayafi din. ba tare da ya fitar da hannuwansa ba kawai ya yafa mayafi kamar yadda mata suke yafa to kaga wannan tun da shi ba wata riga ya in zai daga hannun zai kabbara nan cikinsu zai fito to wanda an hana shi kurman gefe ba amma wannan wanda za a bi da gefe ta nan kasa a bi shi tana a ɗaure a nan baya to wannan babu ne to kuma kaga wanda ya wannan da ne zai yi da tufafi ɗaya zai yi to shi wannan sahabi ya ce haka ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan lagen ya yi sallah a haka da tufafi guda ɗaya mun fahimci wannan sannan wannan idan zanen yana da faɗi kenan domin idan zanen bai da faɗi ba zai iya kewayawa ba idan zanen yana da faɗi shine za a yi haka to amma idan ya zama to bai da zassan faɗi kaga ba za ka ɗauki haɓashi ta nan ba ka kawo nan wannan ka ɗauka kawo nan to idan ya kasance bai da faɗi bai da yalwa to sai manzo Allah ce sai ya ɗaura shi kawai to idan zai ɗaura shi zai ɗaura shi saman cibiyar shi to kuma idan ya ɗaura saman cibiyar shi tunda ba faɗi ke gare shi ba da ƴar zai wuce gwiwoyinsa ko ya wuce ba wani nisa zai yi ba muna fahimtar wannan su kaga daga nan ne sai malamai suke istinbadin cewa al'aurar namiji a cikin sallah shi da ya rufe cibiyarsa zuwa guyoyinsa in yi sallah haka ya rufe al'aurarsa sallarsa ta yi mun fahimta amma kamar yadda za mu gani nan gaba idan ya ɗaura haka ɗin to saman kafaɗin shi ana son ko da rawani ne ya dan yafa ko da mami ne ne da ya dan yafa yadda zai zama to saman kafadinsa an yafa wani abu a sama to wannan yace al'auran namiji wanda wajibi ne a cikin sallah a rufe ta kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce ku zuzi na taku inda kulli masjid ku riƙe adanku yayin kowace sallah wannan zina din waɗansu malamai sun ce shi ne sitratul aura mutum ya rufe al'aurarsa sannan masjid ana yana nufin assala kulli masjidin a fi inda kulli salatin yayin kowace salla to wannan wajibi ne mun fahimta sai dai in babu tufafin ne a cikin malamai um, wani malami ne yake maganar cewa ya halatta a yi sallah ƙuryanan ko da ba tufafi to ya za a yi mutum kuma ya zama to ba tufafi sai malamai suke cewa akwai mutanen da a urufinsu ba sa yin bacci da tufafi to wai sun kwanta bacci sai kuma barayi suka wuce kwashe kayan gaba daya kaga yanzu tun da su dama ba saba yin bacci da kaya ba sai aka kwashe kayan to kenan yanzu kowa zai tashi bai da kaya to kuma ga lokacin sallah yayi yanzu ba zai ce din da bai da kaya ba bari ya bari kai sai ya samu kaya sannan yi sallah zai yi sallah haka nan uryanan har ma waɗansu malamai suka ce in ma suna da yawa ma jam'i za su sai dai za a jami'in kowa rufe da shi zai yi a yi sallah haka Allah sabu dace kaga wannan in hakan ta yi kenan to waɗansu hukunce-hukuncen za a ga malamai suna kawo su to amma zai kawo abin ba ba zai yi ba to in ma dai abin ya yi haka ga abin da malamai suka ce za a yi Allah shi da to kaji wannan hadisun, don haka suka ce babu laifi mutum ya iya yin sallah da tufafi ɗaya, amma waɗansu malamai suna ganin makaruhi ne musamman in akwai tufafin guda biyu الله أعلم وعليكم السلام نعم ايش ايش شنو يمكن شنو يمكن qala wa haddathani an Malikin, an ibni shahab an sa'id ibn al an abi hurayrata anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ani salati fi thawbin wahid fa sallallahu alayhi wa sallam awali kullikum thawban imam malik ya karɓo daga ibni shahab imam az-zuhri an sa'id ibn al-musayyib shi kuma ya karbo daga sa'id ibn al-musayyib an abi ta shi kuma ya karbo daga abu huraira Allah ya kara masa yarda sayyidina abu huraira ya ce anna sa'ilan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mai tambaya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana cikin bukhari alhafiz ibn hajjar askalani a fatil bari da ya zo sharhin hadisin ya ce lam aqib ala ismi ibn hajjarin ya ce bai iya gano sunan sahabin da ya tambayan nan ba da kaga anan shi ya ce an tambaye manzan Allah to su manyan malamai za su iya bin hadisin ta hanyoyi da dama wanda ya zo to tana yawa a samu wata ruwaya wanda ta ambaci sahabu to ibn hajar ya ce iya bincikinsa da iya gane sunan sahabin da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mun fahimta amma wani daga cikin malami masu shargi ya ce annas sa'ila sauban wanda ya tambayi na wani sahabi ne da ake ce ma sauban Allahu a'lam wannan mai tambaya ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a salati fi saudin wahidin game da yin sallah a tufafi guda faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mashi awali kullukum thawbani ce mashi kai kowanne ɗaya daga cikin ne ke da tufafi biyu haba kowa ne ke da tufafi biyu ba kina idan ka ce ba a yi to wanda bai da tufafi biyu shi ya bai ya bar sallah sai ranar da suka zama biyu Gungane. kenan a lokacin ba kowa ne ke da tufafin nan guda biyu ba a lokacin to shi ya sanya sai aka ba da dama a iya da tufafi ɗaya ɗaya saboda a lokacin idan ka ce sai mai tufafi biyu zai sallah to wani ba zai sallar ba kaga daga baya an shimfida arziki sabon da suka rayu ƙarshe karshe sun samu wadata Kun tuna musab ibn umairin lokacin da ya rasu mike jikinsa tufafi ne guda daya dan guntu ma tufafi da yake shahada ya yi su kuma shahidai ana rufe su da tufafin jikinsu wani sahabi yake cewa da suka zo za su rufe shi sai tufafin ya kasa rufe shi idan suka ja suka rufe wajen kai sai kafafuwa su fito in suka jawo suka rufe kafafuwa sai kan shi ya fito aka gaya wa manzan Allah ga abin da ke faruwa ya za a yi manzan Allah ce su rufe wajen kan wajen kafafuwan sa ciyawa haka aka saka shi kabari kaga a lokacin ana fama da mai ana fama da talauci a lokacin ne sai a wata biyu gidan manzan Allah ba ya sanwa ba sai dai a sha ruwa a ci biyu a lokacin ne sai na abubakar zai fito yawo da daddare yunwa ta hana shi bacci ya fito kawai yana zagaya cikin gari ya gamu da umar ya gamu da manzan Allah biyu yunwa ta fiddo su to kaga a wannan lokacin masu tufafin guda ɗaya yawa ke gane su to amma kamar yadda na ce daga baya sahabbai an yi fituhat an samu ganimomi na yaƙi tattalin arziki ya yi ƙarfi an sanya musu albashi masu tsoka har wani sahabi ba kuka yake domin shi yana fahimtar ma kamar sakamakonsu ne ma Allah yake ba su a nan duniya to wannan shi ne da aka babu laifi yin sallah da tufafi guda daya ƙala wa haddasa ni an malikin an ibini shahabin an sayid ibn musayyib annahu ƙala su'ila abu hurairata hal yusallin rajul fi thawbin wahidin faƙala na'am faƙila lahu hal taf'alu anta zalika faƙala na'am inni la usalli fi thawbin wahidin wa inna thiyabi la ala mishjab imam malik ya karbo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga sa'id ibn musayyib annahu qala ibn al-musayyib yace su'ila abu ta, an tambaye abu huraira hal yusalli ar-rajul fi thawbin wahidin ya halatta mutum ya salla a tufafi guda fa qala na'am abu huraira yace ya halatta na'am fakila lahu sai kuma aka ce mashi hal taf'alu anta zalika kai kakan yi haka abu huraira faƙala na'am sai ce nakan yi haka inni la usalli fi thawbin wahidin nakan yi sallah da tufafi guda wa inna thiyabi la alal mishjab a daidai lokacin kuma wani tufafin nawa yana saman mishjab mishjab wurin aje tufafi wurin aje kaya ne a cikin gida asali an ce itatuwa ne ake kafewa guda biyu sai a buɗe ƙasansu sai saman ya zamanto ya haɗe haka mun fahimta sai a ɗora wani abu mai ɗan rami haka a sama sai ya zamanto ana sanya kaya a ciki da ne ya kama a ƙasar hausa <laughs> yawwa <laughs> ƙwarai da gaske amma sunan ba tattabara ake saka ba ruwa ba tufa kaya ake ajewa kayan amfani shi ne mishijab din yau kamar hanga yanzu za mu ce ta zamani ko to abu huraira ya ce yakan yi sallah da tufafi guda amma kuma ga wani tufafin ashe ga wannan me yake nuna mana ya halatta ne ko da mutum yana da guda biyu قال وحدثني عن مالك أنه بلغه anna jabir ibn abdullahi kana yusalli fi thawbil wahidi imamu na maliku ya ce labari ya zo masa anna jabir ibn abdullah cewa jabiru dan abdullahi kana yusalli fi thawbil wahid yakan yi sallah a tufafi guda yakan yi sallah a tufafi guda maliku ya ce labari ya zo mashi ah, akwai wani tabi'i muhammad ibn al-munkadir yake cewa ra'aitu jabir ibn abdullahi yusalli fi thawbin wahidin wa qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbi rawahu al-bukhari hadisi ya cikin bukhari muhammad ibn al-munkadir yace naga jabir dan abdullahi yana sallah da tufafi guda sai ya bada labarin cewa shi ma manzon Allah ya ga yayi sallah da tufafi guda haka shi muhammad ibn munkadiri shi ne nan maliku yake cewa labari ya zo masa kaga ruwayar maliku ruwaya ce a sannan kuma maukufa to sai imamul bukhari ya roito zuwa ga jabir har zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال وحدثني عن مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن anna muhammad ibn amru ibn hazmin kana yusalli fil kamis alwahid. wahid imamu malik ya karbo daga rabi'a ibn abi abdurrahman anna muhammad ibn amru ibn hazmin cewa muhammad ibn amru ibn hazmin kana yusalli fil kamis alwahid, ya kasance yakan yi sallah da riga guda daya da riga daya dogon riga ce ta sauka har kasa to ita kadai kawai ke jikinsa yakan yi sallah a haka babu laifi mutum yana yin sallah a haka قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن جابر ابن عبد الله an jabir ibn abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man lam yajid thawbayni falyusalli fi thawbin wahidin multahifan bihi fa in kana thawbu qasirun qasiran falyattazir bihi imamu malik yace labari ya zo masa an jabir ibn abdullahi daga jabir ibn abdullahi annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzon Allah ya ce mallam yajid thawbayn duk wanda bai samu tufafi biyu ba to manzon Allah ya ce falyusalli fi thawbin wahidin yi salla a tufafin guda daya multahifan bihi sai ya yafa shi kamar yadda muka yi bayani ɗazin shi ne ya yi lage da shi irin wannan lagen ya yi ɗaure a nan sai ya salla in yana da faɗi kenan fahim kana saubu ƙasiran in ka wannan tufafi guda ɗayan ƙasiran gajere ne bai da faɗi falyatta zirbihi sai ya ɗaura shi sai ya ɗaura shi a nan ya rufe al'aura sai ya salla a haka ƙala maliku ahabbu ilayya an yaji alin da biyu salli fil kamisil wahid ala atikaihi sauban au imama kala maliku imamu malik ya ce a ilayya abinda ya fi soyuwa gare ni an yaji alin da biyu salli fil kamisil wahid wannan wanda zai yi salla da tufafi guda to ya sanya sauban au imama ala shi ya sanya wani kyalle ko da kyalle ne ce wani tufafi ko rawaninsa ta sanya shi nan saman kafadin shi ya zama tuya ya kafadinsa idan ya zama to daurawa yi ka gana ai kafadin shi ba komai to sai samu wani dan abu ya yafa a nan saman kafadin shi haka ya zama to ya dan rufe su na yau ya bar su haka nan a buɗe mun gane wannan kau saboda abinda ya zo a hadisun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzala yake cewa la yi salli a hadukun fisaubil wahidi lesa ala yi shehu zala ce ku ya salla saman kafaninsa babu komai ban fahimta to wannan kaga salla da tufafi guda kenan sannan wannan babu a cikinsa mun fitar da al'auran namiji kamar yadda mun fitar da hukuncin sitiratul aura fisala cewa wajibi ne a rufe al'aura lokacin da za a yi salla babu rukusati fi salatil mar'ati fi wal himar to ita kuma mace an mata rangwame wajen sallar mace ta yi sallah fi a cikin doguwar riga walkimar sai ta kawo mayafi ta rufe kanta ba tare da ta da zane ba mun fahimta irin doguwar rigar nan to don mace ta sanya irin doguwar rigar nan jallabiya sai ta kawo mayafi ta rufe kanta ya halatta sallah a haka ko da ba zane na? ko da ba hijabi ya halatta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرء والكبار إمام مالك شلاباري يازو مشي أن anna aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat salli, fi ta kasance tana yin sallah cikin doguwar riga walkimar da kuma mayafi sai ta kawo ta rufe sai ta kawo ta sanya mayafi ta rufe kanta labari ya zo maliku cewa aisha na yin haka wa haddasani an malikin an muhammad ibn zaidin ibn qunfuz an ummihi annaha sa'alat ummi salama zawjan nabi sallallahu salama zawjan nabi sallallahu alaihi wasallam ma za tusalli fihi almar'a min athiyab faqalat tusalli fil kimari wadir'is sabigi idza gayyaba zuhura qadamaiha imamu malik ya karɓo daga muhammad ibn zaid ibn qunfus al'ummihi ya karɓo daga wajen mahaifiyarsa annaha cewa ita mahaifiyar sa'alat Umar salama ta tambayi Umar salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma za ta salli fihi mar'atu min athiyab me ya kamata mace ta sanya in za ta yi sallah na tufafi fakalat sai ummu salama ta ce salli fil kimar wal dir'i ta yi sallah da mayafi da kuma doguwar riga amma doguwar rigar asabihu ai asatiru wadda za ta rufe gaba ɗayan jikinta hatta kafafuwanta ya ce shi ne idan gayyaba zuhura kadamai ha idan ya zamanto wannan riga ta rufe har bayan kafafuwanta mun fahimta da aka riga sai ta je kasa ta rufe har kafafuwa ta yadda in ta yi tsaye ba a ganin kafafuwanta in ta yi ruku kafafuwanta ba sa fitowa in ta jira kuma za ta rufe kafafuwanta za ta shigar da kafafuwanta cikin rigar idan rigar ta kai wannan tsawon to babu laifi ta iya sallah da zaman tonin ta sanya kimar ta rufe kanta ko da ba ta ɗaura zane ba ko da ba ta sa wannan a ba hijabi ba dogon riga da wannan kada ya isa me wannan yake nuna mana ita mace a cikin sallah menene al'aurata. gaba ɗayan jikinta illal wajhi wal kaffai banda fuska da nan tafukan hannuwa mun gani amma ku kalle yadda mata suke sallah yanzu <laughs> Allah sai waje shi yasa manzo Allah ya ce sallu kamar ci muni usalli ya ta koya mutane sallah sallah sai ana ana koya ta akai akai kana da mata kana da ya ka dinga mantarin sallarsu kaga suna suna ba suna sanya tufafi isasshe wanda ke isasshe yin sallah rufa al'auran nan wajibi ne a cikin sallah kaga aka ce za ta rufe haka wahuwanta har kafafuwanta ta yi ruku'u rigar tana da tsawon da za ta rufe haka wata wannan rukun ba zai sun ya ta ɗan ba idan ta shiga sujjada ƙafafuwanta a rufe suke to allah ba mu ikon gyara ita safa ƙarin stira ce ba ita ba stira ba ce kuma idan ta sanya daga cikin abinda ya sanya malamai suke saboda safa tana kama kafa ne ka gane su da ka shef ɗin kawai zai fita to shi mace da in ta yi shiga ba a san koda shef ɗin kawai ne ya fita su abinda ya fi dacewa ɗin da shi ne ta rufe karta sasa ba قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن الأشج عن بسر ابن سعيد عن عبيد الله ibn al-aswad al-khawlani wa kana fi hajr maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anna maimunata kanat tusalli fi ad-dir'i wal kimar laysa alaiha izaru ya fito wannan aiko ce maimuna tana sallah da doguwar riga da kimar laisa alaiha izarun ba zane ba ta ta daura zane ba kaga jaza ya halatta kenan قال وحدثني عن مالك عن هشام ابن أروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي afa usalli fi jir'in wa kimarin fa qala na'am idza kana jir'u sabigan imamu malik ya karbo daga hisham dan urwa an abihi shi kuma ya karbo a wurin mahaifinsa mahaifinsa shine urwa dan zubair yace wata mata ta tambaye shi shi urwa dan zubairu alil min taqa innal mintaka ya shukku alayya ta ce zane almintak zane zane yana yi mata wahalar daurawa tun da kusa laraba saba da shi ba mata afa wusalli fi jir'in wa kimarin na yi sallah da doguwar riga da mayafi faƙalin na ya ce mata e amma idan kanar dir'u sabigar idan rigar nan tana rufewa har ƙasa tana rufewa har kasa kaga wannan shine abin da ake ta jaddadawa rigar ya zama to tana da tsawo za ta rufe har kasan kafafuwa ba inda ya fito a jikin mace to wannan shine abin da ya shafi tufafin da ya kamata namiji ya sanya bi huraira hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina zuhuri wal asri fi safari ila tabuk imamu malik ya karbo daga dawud ibn al-husayn shi kuma ya karbo daga araj an abi hurairata shi kuma araj ya karbo daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda araj shi ne abdurrahman ibn hurmus ko shi kuma ya karbo daga abu huraira sai na abu huraira ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bayna az zuhuri wal asr yana hada sallah azhar da la'asar fi safarihi ila tabuk a lokacin tafiyar da yayi zuwa tabuka yana hada azhar da la'asar a halin tafiyarsa zuwa ya yi waɗannan sallolin haka ya dinga hada su kun ga a nan sai aka ce fi safari ila tabuk a halin tafiyarsa zuwa tabuka wannan ya sanya mazhaban malikiya su a fahimtar su matafi yana da wannan rangwamen ne a halin tafiyarsa amma idan ya isa garin da zaya in yi isa garin da zaya, to wannan hada sallar ya yi sai dai ya samu zai ci gaba da yin kasar raka a biyu shi ma da sharaɗin in ba zai wuce kwana hudu a wannan garin ba idan kawo zai wuce kwana hudu suka ce yana shiga garin shi kenan shi ma kasarin ya yanke sai ya ci gaba da cikawa kuma yamshi wannan ta su? haka mutane haka mazhaban malikiya ta ciki shi yasa za ga su a malikiya za ka kano to in sanda a zaɗi lasar ta kama ka akan hanya ne za ka yi hada amma in ka isa kano to ba za ka hada su ba sai dai kai kowace a lokacin haka in za ka je kano kai kwana goma ka sani tun daga gida kwana goma za ka yi to za ka yi kasar ne kawai a kan hanya da ka isa kano ka zama ɗan gida za ka ci gaba da cikawa amma wajen waɗansu malamai suna ganin za a ci gaba da yin kasarin nan ko da an sata garin da aka je kuma za a ci gaba da haɗa sallah قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل آمر ابن وافلة أن معاذ ابن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آم تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الزهر والعصر والمغرب والإشاء قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الزهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والإشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك وإنكم lan ta'tuha hatta yadhha an-nahar faman ja'aha fala yamassa min ma'iha shay'an hatta atiya fajinaha wa qad sabaqna ilayha rajulani wal aynu tabiddu bi shay'in min ma'in fasalahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hal massatuma hal massatuma min ma'iha shay'an شيئا فقالا نعم فصبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لكما ما شاء الله أن يقولا ثم عرفوا ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم عاده فيها fajaratil ainu bima'in kafirin fastaqan nasu sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya mu'ad in dalat hayatun an tara ma hahuna qad muli'a jinanan imamu malik ya karbo wannan hadisin daga abu zubair al abu zubair almaki shine muhammad ibn muslim tabi'i ne kuma suduk a wajen malaman hadisi a cikin daɗin nan yana da hadisai guda takwas ya mutu shekara ta 228 to an abid dufail ya karbo daga abu dufai shi ne amir ibn wasila a sahabi ne a matsayin shi ko abu dufai amir ibn wasila mun gane shi eh kuma wanda ya gane shi na? to shi ne sahabin ƙarshe a duniya shi ne last yana mutuwa sahabai suka kare a duniya mun karanta hadisun sa al'adar mufrad ko suna eh, wani sahabi ya zo yake tambayar shi wani tabi yake yake cewa ka ga annabi ce na ga annabi ya ce kuma yanzu a duniya kakaf ni kaɗai na rage wanda ya ga annabi a lokacin shi kada ya rage ya san haka to shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina daga nan aka kulle jelin sahabbai wannan khairul quruni karni ya kare sai aka shiga su mallabi ne ya nuna ku su ne tabi'ai ko su abu hanifa su sayyid ibn musayyib ga sunan su ba bayan shekara 100 da su ya kare aka shiga kuma a atba'u na tabi'ai a atba'u tabi'ina su imam malik kenan to da su na karewa ƙorunin qurunul mufaddala sun kare sai aka fara yin karnoni kala-kala wani ya zo da kyau wani ya zo ba kyau har inda muke yanzu shi nan to shi wannan sahabi amir ibn wasila ya ce anna mu'az ibn jabal akhbarahu mu'az dan jabal ya ba shi labari annahum kharaju ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ama tabuk cewa sun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka je yakin tabuka ama tabuk shekarar da aka je yakin tabuka shekara ta nawa ne aka je yakin tabuka ne shekara da takwas hanya an ji ta tabuka shekara ta tara bayan hijira shekara ta tara bayan hijira to yaƙi ake ce mashi amma ba a mayi yaƙin ba da aka ce zuwa aka yi aka dawo to ya ce sun fita tare da jabiru ya ce da shi aka fita tare da manzan Allah suka fita فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء wal isha'i sai ce manzon Allah ya kasance a wannan tafiya yana hada mana sallah azhar da la'asar sai kuma ya hada maghrib da isha qala fa akhkhara salata yawman yace wata rana sai ya jinkirta sallah sallah azhar ke da ya jinkirta sai da lokacin la'asar ya zo sai ya yi su kaga yayi wani iri yayi jam'u ta'khir summa kharaja fa sallal zuhra wal asra jami'an sai ya fito nan ya fito daga inda aka yi tanci eh heba da ya fito sai ya zo mun sallah azhar da la'asar summa dakhala sai ya sake koma masarkin sa summa kharaja zuwa can sai ya fito fa sallal maghriba wal isha'a jami'an sai ya maghrib da isha'i a hadi sun makala sai ya ce musu a tuna gadan sha Allahu aina tabuk yace to gobe idan Allah ya kai mu za ku je aina tabuk wani wuri da ake ce ma aina tabuk idaniyar ruwa ce a tabuka ɗin, ruwa yana bulbulowa daga ƙasa to za ku je daidai wannan wurin kun fahimta sai manzo Allah ya ce fa man ja'aha duk wanda ya riga ni zuwa wurin fala ya massa min shi an kare taba ruwa hatta atiya har sai na zo faji'inaha wa qad sabaqana ilaiha rasulani jabir ya ce lokacin da muka iso tare da manzon Allah sai muka zo muka iske waɗansu mutane guda biyu sai riga mu zuwa wannan wurin waɗanda mutane sai riga su zuwa sufi to da manzo Allah ya ga waɗanda mutane sai riga wal tabiddu bi shay'in min ma'i ita kuma wannan idanun ruwa din nan tana bulbulo da ruwa kaɗan haka irin kamar ta kafe ruwan da suke bulbulowa da shi ruwa ne dan kaɗan. shi ne bishe'in min ma'in to fasa alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tambaye waɗannan mutanen guda biyu yace ce hal masastuma min ma'i hashe'an kun taɓa wurin nan faƙala na abce suka ce e mun taɓa fasabba huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya musu fada asabbu da hausa zagi muke cewa amma ma'anarsa a larabci tana da fadi mun fahimta da kuskure ne ka fassara ka ce manzo Allah ya zage su wannan ba daidai bane ba su al'adab ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka manzo Allah ya musu fada wa qala lahumu ma sha Allahu an yaqulu mu'azu dan jabal ya ce a jabir ibn allah ce ya faɗa musu iya abin da allah ya so ya faɗa kaga me yasa ya bai gaya mana abin da ya faɗa ba saboda faɗa ne ba sai mun ji ba mun gane to da ya faɗa musu ya yi musu faɗa sun magara ku bi aidihin min al'ayi kalilan kalilan hatta jama'a fi shi'in sai suka dinga kwalho ruwan nan daga wannan idaniyar ruwa aka samu wani kwano sai ana kwalfowa ana zuba cikin wannan kwanon ana kwalfowa da hannu ana zuba ana sa a haɗa wa manzan allah ruwan da zai yi amfani da shi sun magasana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihi wajen huwa ya yake sai dala ya wanke fuskarsa da hannuwansa da wannan ruwan a cikin wannan kwanon ma'ana ya wanke yadda ruwan ya sake koma a cikin kwanon da wanke hannuwansa ruwan ya daga cikin kwana sun ma'a da hufi ha sai mazala ya mai da ruwan cikin wannan idaniyar ruwa yana zubawa da ainihin bi ma'in kasirin kawai sai ga ruwa mai yawa yana bugowa daga wannan idaniya mun bayanta fasta kan nasu kowa mutanen da ke wurin sai da ya zo sha ruwan nan ku kalli kau tawagar manzan Allah a yakin tabuka mai ka abu ya ce mana da za su tafi ya ce tawagan nan tana da yawan da wani littafi na mai rubutu bai iya ɗauki sunayensu yana faɗar wannan ne don yi alkunyan yawansu amma din yawansu sai da kowa ya zo ba ya sha ruwan nan sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce yushiku ya mu'az in alat bika hayatu ya ce ya kai mu'az ya kusa inda allah ya maka tsorai an tara ma hakuna kadmuli a jinanin wannan wurin da kake gani sai ga lambuna sun cika wurin inda allah ya ma tsorai mu'az za ga haka haka maza allah ya ce mishi kuma malamai masu sharhi suka ce mu'adu ɗan jabar ya ga haka wannan ruwan da ya ci gaba da ɓuɓɓugowa sai da ya zama ruwan da ake ban ruwa da shi mutane suka zo wurin suka yi lambuna suka dasa da bindai suka dasa abubuwa da haka mu'azu dan jabar bai mutu ba sai da ya ga wurin ya koma lambuna ta yawa wurin kamar da manzon Allah ya fada albarkacin wannan ruwa wanda manzan Allah ya maida shi ke na wurin ya koma haka mun gane to wannan amma dai ya kawo da duk mahalli shaɗin da ya ci ne can manzan Allah ya hada azhar ya hada da ya hada wannan duk a halin tafiya ne waɗannan hadisan duk suna mana magana a halin tafiya ne قال وحدثني عن مالك عن نافع anna abdullahi ibn umar qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza ajila bihi sayr yajma'u bayna al-maghrib wal isha imamu malik ya karbo daga nafi'u nafi'u yake cewa abdullahi dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza ajila bihi sayr idan tafiya ta masa sauri ma'ana tafiyar ta yi za a ce ta yi albarka kila ana tunanin za a je cikin awa goma sai aka isa cikin awa bakwai ko wani abu kamar haka to ya jima'u bayanar maghrib wal isha idan zai sallan maghrib da isha'in yakan hada su sai yi su lokaci guda wannan ya mana a halin tafiya ana hada sallah قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر imamu malik ya karbo daga abu zubair abu zubair shine muhammad ibn muslim al-makiyi an sa'id ibn jubair shi kuma ya karbo daga sa'id ibn jubair an abdullahi ibn abbasin sa'id ibn jubair ya karbo daga malaminsa abdullahi dan abbas annahu qala abdullahi dan abbas ya ce. salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuhura wa la'asar jami'an manzan Allah ya mana salla a zahar da la'asar lokaci guda wal magriba wal isha ya mana isha ya mana magriba da isha'i lokaci guda sai abu da abu sai ce fi gairi haufin ba yaƙi ake ba ba cikin tsoro muke ba wala safarin ba kuma halin tafiya ake ciki ba kaga tunda ba a cikin halin tafiya ake ba a ina ake a gida tunda ba yaki ake ba cikin mai ake zaman lafiya ana zaune lafiya lau ba tsoron yaki ba tsoron komai ba tafiya aka ba a gida a masallaci ya zo ya hada azadu la'asar ya zo ya hada magarib da isha'i jami'an kuma allada ba su ce fi gairi haufin wala safari na wace gila ashe shi ne hili ba ba wanda ya ce ba ake domin da ruwa ne shi wanda ya ruwa royato da ya fada ko ba haka ba Allah ya samu dace ƙala maliku imam malik ya ce ara kaga shi ma ce a fahimta da in ji wa yanzu imam malik zalika na fi matsari na ganin ruwa ne <laughs> mun fahimta ce yana ganin ruwa ne alama ala ma hu jama'atin min ahalin madina wa ghayriha minhum a shafi qalahu ibn abdulbar lakin rawar hadis muslim wa ashabi sunan min tariki habib ibn abi thabit an sa'id ibn jubair an ibn abbas bi lafzin min ghairi khawfin wala matsari waye ce ce ruwa ne to shi imam malik da ya ce shi ma yana ganin ruwa ne ibn albar al-numari sai ya ce wannan magana da imam malik ya yi da yawa malaman madina sun wafaka mashi kanta. su duk sun tafi cewa ruwa ne sun tafi cewa ruwa ne imamu shafi ma ya wafaka ma imam malik cewa ruwa ne to sai ya ce sai dai shi wannan hadisun a ruwayar da ke cikin sahihu musulun ta wannan hadisun daga abdullahi dan abbas a can abinda abdullahi dan abbas ya ce cewa mun gairi kaufin wala matsari ba tsoro ba ruwa bane ba to me kenan sun ya aka hada eh Inda da aka sai da masu abin da suka shigo suka ce da aka ce da ya ce wala matsarin dinnan yana nufin wala matsara kafir yana ne ba ruwa da yawa ba dole ne sai an kawo wani abu wanda ya sanya aka ce an hada sallan nan waɗansu ma malamai suka ce abinda ya sa rashin lafiya ne manzan Allah baya lafiya ne sai ya hada to kaga dai wannan duk malamai da suke kokarin su kawo shi ne abinda abdullahi dan abbas ce manzon Allah ya hada min sallah ba ruwa ba tsoro ba tafiya kuma hada sallar ba hada magana da hada hada hada azhar da la'asar mun fahimta eh yanzu da dai hasashe ne za a yi saboda shi abdullahi abbas da yake ba labarin da kaga da yace ce ba kaza ba kaza ba ba to idan da wani abu ne da zai fade shi da ya ce a kaza ne ya sanya aka hada to wannan ya sanya imam malik ya kawo wannan hadisan anan kuma yana hujja da shi ne shi imam malik akan mai halaccin hada sallah a gida don ya ce a can farkon babin da ya ce fisafari walhagar ya ce so kaga duk hadisun da ya kawo suna magana a tafiya ne sai kuma ya kawo wannan hadisun shi kuma a gida ake magana da aka a gida ba ya halatta a hada sallah ya halatta ko da dalili ko ba dalili domin nan ai ba a kaya ban dalilin ba yauwa ko da dalili ko ba dalili ya halatta ana iya hada sallah kuma sallar ba sai ta Garba da ishari ba don su muka raira har a za da latar ana iya hada ko saboda ruwan ko saboda sanyi kamar Ares ɗin da ke da sanyi wani lokaci za ga ana sulu mun fahimta ko za a aiki za yi cewa kai a tsayayya ko wani dalili ne mun gani kun ga waɗansu ƙasashe za a ga sallar magarib ƙila sai wajen ƙarhe sha biyun dare rana za ta faɗi kafin shafaki ya bace ila kare uku ta yi to kaga yanzu wanda zai zo ya sallar jami'i ko dai ya zo masallaci ya tsaya a hau wannan lokacin ko kuma ya ce gida ya dawo ila kuma tsakanin gidan shi da masallacin akwai nisa sai ku haɗe masu sai su gida shi kenan mun gane ko kuma suna ce mashi aljamu inda alhaja wani abu ya fi shiru sai a yi haka wata rana abdullahi dan abbas allah ya kara wannan abdullahi dan abbas wata rana yana karatu karatu ne ake bayan azahar haka kafin azahar aka fara karatun to har sai azahar ta yi bai kai inda yake son ya kai ba wanda ya son ya ja karatun har sai ga al'asar ta haitu ta taho kai shi kuma lokacin da ya ga an samu wannan kawai sai niyyar kawai ya haɗe ta da la'asar to sai wani cikin masu saurare ya ce assalamu alaikum idan ya ce ah, assalamu alaikum ya juya akan da ya ce lokaci ya yi sai ya kalle shi shi ma fasabbahu aka ce sai ya gaya mashi magana ya ce ni za ka gaya mutum na, ni ne wa abu na abbas <laughs> to allah sa mu dace kala maliku a razalika kala fi matsari imam malik ya yana ganin ruwa ne ko kala wa ne an malikin an anna abdullahi ibn umar kana idza jama'a al-umara'u bainal maghrib wal isha'i fil matsari jama'a ma'ahu imam malik ya ce ya karbo daga Nafi'u. Nafi'u ya ce abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kana ya kasance idza jama'a al idan gwamnonin lokacinsa al-umara jam'i ne na amir idan za su hada bainal maghrib wal isha tsakanin za su hada maghriba da Isha fil madar idan ana ruwa jama'a ma'ahum yakan bi su sallah shi aldadan umar sai ya bi su kaga kenan a wurinsa ana hadawa mun gane قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه سال سالم ابن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا باس بذلك alam tara ila salatin nasi bi arafa imamu malik yace an ya karɓo daga ibnu shahab annahu sa'ala salim ibnu abdullah cewa shi ibn shahab ya tambayi salim dan gidan abdullahi dan umar ya ce hal yujma'u bayna zuhri wal asr fi safari ana iya hada azhar da asr a halin tafiya fa qala na'am sai ce eh, ana iya hada la ba su bi zalika babu lafi idan an hada sai ce mashi alamtara ila talatin nasi bi arfa ba ga mutane suna hadawa a sallar arfa ba idan an je sallar arfa ranar arfa ana hada sallah a ta da la'asar ne ana hada a ta da la'asar a arfa kowa ya zo aikin hajji haka yake haka suna ta ce mun fahimta haka ake limamin da zai ja sallah zai yi sallar a zahar don take a kira masa a tashi a ikama a kuma yi la'asar sai a yi sallama kuma kasar ake yi mun fahimta to kaga shine sai Allah da Umar sai a baga a yadda ake a Amina ba a waya a filin harfa ba haka ake yi to kuma yanzu da yake mutane sun yi yawa dan kana zuwa hila harfa shi masallacin ma ba shi saboda an kai ku can wani wuri wannan inda ke da masallaci inda kai ake nuna mutane saman dutse din da kana zuwa a arfa ha a tashi ka gama dutsen ba saboda ana positionin mutane ne kasa-kasa kowace kasa na ake zuwa a buga masu hema su tonan alhazan wurin za su taru shi ko masallacin yana can wani wuri to inda ba mutum ya tafi wurin ba akwai kuma nisa galibi daga inda ake buga himomin najeriya akwai nisa to in ba mutum ya tafi ba to za ma a yi sallar can a gama ba zai san an yi ba so yawancin mutane a himomin su suke sallah to ko a nan hema in za a yi sallah haɗawa ce sai a haɗa azahar a haɗa la'asar da an yi azahar za a tashi a kawo la'asar sallar magrib da isha'i kuma ba a yin sa'adar sai an tafi muzdalifa can ma haka wani hanyar zai gama kwana a muzdalifan ba bai gama masallacin ba so shi ma din da ta kama za su yi sallah ko da shi zai sallah zai hada zaha zai hada magrib ya kawo isha'i sai ya kwanta ya huta to haka shi da umar ya ce amin قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي ابن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والإشاء إمام مالك yake cewa labari ya zo mashi an aliyu ibn al-husayn daga aliyu ibn al-hussein wani ne aliyu ibn al-hussein ina ne aliyu ibn al-hussein yana da lakabin da ya shahara da sunan shi yawa zainul abidi da ku zainul abidi shi dan dan usaini ne sai na usaini to shi zainul abidina kun san shi ne kada ya rage cikin 'ya'yan usaini cikin zuriya usaini domin shi lokacin da usaini zai tafi karbala zai tafi kasar sha shi lokacin baya lafiya so bai samu tafiya ba su sai zamanto duka wanda suka bi usaini da an kashe su a can sai zamanto shi ba a kashe shi ba to zainul abidina shi ali ibn husaini annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza arada an yasira yawmuhu idan yana nufin yin tafiya da rana jama'a bainar zuhur wal asr sai sallar azhar da la'asar idan yana nufin wannan yinin ya kashe shi yana tafiya to sai ya jam'i taqdim sai sallar azhar da la'asar a farkon lokaci to kare idan yi wannan zai samu lokaci mai tsawo yana tafiya sannan wai za a rada an yi sira lailau in kawo tafiyar dare yake nufin yi to jama'a bainal maghrib wal isha sai ya jawo da isha'i sai yi su farkon lokaci sai ya zama tuwon daren gaba ɗaya zai ce yansa ba zai tsaya kuma ya yi sallar isha'i ba a gaba mun fahimta to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a lokacin da yake tafiya to wannan babi kuma ya gare idan Allah kai mu sati mai zuwa sai ya magana kuma kan ita kasar rage wannan hada sallah to shi ko babi na gaba zai magana a kan rage adadin sallah sallah mai raka a hudu ta komo a biyu wanda shi ma dai yana cikin rangwamen da aka yi wa matafi wa alaikum salam na ita yana zama makasi a yi shiwa ne shi zainul abidi na tabi ne komi eh to hadisun ya kowa mai kenan mursal ne ko mursal nan ko mursal ai ne ta biya tsallake sahabi ko ce daga manzan Allah sannan kuma mun kafi ne kamar yadda ka ce saboda maliku cewa ya balagahu annahu ku labari ya zo mashi daga zainul abidina kaga labarin zo mai ba ne ba ya jiyo daga benin abidi da akwai wani tsakani su ka gana an samu kasewa sannan kuma da isnadin ya tafi gaba sai sai ya zama mursal amma dai abinda malamai suke cewa warwiyar musnidan bi ma'anahu fi ba'd kutubul hadis akwai inda aka rubuto shi hadan shi a waɗansu littafai na malaman hadisi ka gani to Allah ya samu dace to a kira sallah sai